Grace Duo at ang No Direction! Ano kaya ang gagawin natin para magkapira? Ah, alam ko na. Ano? siya tayo. Mangdilihensya? Oo. Pag may ano dadaan dito. Dilihensya natin? Oo, ng pera. Sige. Sige, ano kayo? Oh, ah, sige, sana ano may na ba? Ah, sakto. Ah, sakto. Teka, teka, teka. Ah, pare, pare. Pare, pare. Ah, gusto mo bang magkapera? Oh, yun! Nakalap ako ng trabaho. Oh, alam mo ba? Ah. Abroad to. Saan? Abroad? Mhm. Yan, tama yan. Alam mo ba kung magkano yung sweldo? Magkano yung sahod, pare? Ha! Hindi basta-basta. 30,000 per month! Yun, times 10! 30,000 pero Oh! 5,000 per day! tatanggapin ko yan, pare. Oo. Oh. Anong gagawin ko, pare? Ang gagawin mo lang, Oo. Oh. ah, magbigay ka muna ng 1,000 sa amin. Oh, ito, 1,000. Kailangan, kailangan. 1,000. <laughs> Ano gagawin ko? Ang gagawin mo lang ay... ah, Simple lang. simple lang. Simple lang. Iikot ka lang ng tatlo. Magsigaw kami ng isa, dalawa, tatlo. At sabihin mo ng tubig. Tubig lang. Yun lang? Oo! O sige. Magkapera ka na doon. oh, sige ah. Oo! Oh! Sige. Iikutan ka lang doon. Isa. Isa. Oh. Tapos pangatlo! Tubig. Dalawa. Dalawa. Magsigaw ka ng tubig ha. Ah. Pangatlo. Pangatlo. Pira na yun. Oh. Ang bilis. Tatayo Pangatlo ha, pangatlo. Pangatlo. Oo. Bigla. Tatayo ka lang, tapos sisigaw ng tubig. <laughs> Ang bilis. Simple lang ang trabaho sa labas. <laughs> tubig! Baho. <laughs> Grabe ang baho ng hininga. pag may dumaan dito, gagantihan ko. Ang baho. <laughs> gagantihan ko. O, ito na. Pare! ikaw, ikaw, ikaw, tinawag ko. Ako? Oo. Oh, alam mo, pare, ah. ang napasukan mo, ah. nagwanted ng trabaho. Trabaho? Oo. Gusto ko yun! Naghahanap ako ng trabaho! Naghahanap ko ng trabaho? Oo. Oh. Papunta sa labas, pari. Ibang bansa ito. Pawis na pawis ka. Kasi tumatagpa ko eh. Halay ka, ka! Eh! Ano gagawin ko? Bihira lang pari. Ah, ano? Tatayo ka lang. Sinto lang. Tapos, iikutan kita tatlong beses. Oo. Pero merong ikot, isa. Isa. Dalawang ikot, dalawa. O, oh, yun. O, pangatlo. Tubig! Tubig? Sisigaw ka lang ng tubig! <laughs> Sisigaw lang ako ng tubig! Oo! Yun lang. Magkano sa 1,000. Kada ikot. 1,000 taka ikot? Oh, 10,000 taka, 10,000. 10,000 taka! Oh. Laki nun na! Oo, makakagano ako nito. Magkano yung entrance fee nan? Ha? May entrance fee yan, no? May entrance. Magkano nga? 2,000. 2,000? Oo. Oh, ito, 2,000. Akin yun. Yan. Yes, magkagano ako nito. Ano, ano, ano? ano? Hindi. Yan, yan. Tayo lang. Makatrabaho ka na yan. Yan, ha? Ikot ang oh, testing mo na, testing mo na. Testing, ha? Ito. O, oh, to, to, to, to, to. tinanghali. Ito na. <laughs> Magaganti ako nito. Dene! <laughs> Hop! One! <laughs> Magaling ba? Ah. Hop! Two! Pangatlo! Tubig! Yun! Gala nito. 30,000 a month. Pag meron akong pera, bibili ako ng bahay. Tapos kotse. Pagkatapos ng kotse, magninegosyo ako. magsisavings ako sa bangko, tapos i, ininegosyo ko yung iba, tapos pag nakaipon ako ng marami, dapat, tubig, tubig, tubig, tubig, tubig! Wala na, pagdating mo kagad, huwag ka mga maraming daldal. O sigaw kagad ng tubig! Pawis na pawis ka! Tumagat po to eh. Huwag ka na maraming daldal pare. Ah, sige, sige. Pagdating ko kagad, tubig, tubig! Oo! Sige, sige, sige. Pagkaganta. Ready? Eh, oh, tot, tot, tot, tot. One! Yan. Tot, tot, tot, tot. Two! Pangatlo. Tubig! Yun na. Hindi na ako magdadala. Oo, oh, sige, sige. Tot, tot, tot, tot. Ganda nito. Hindi alam ko na mapasahin tayo. Teka, teka! Ang tigas ng ulo mo, di ba? Pag sabi ko, ikot ako ng tatlo. Pero meron, one, dalawa, two, pangatlo, tubig!